السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا نشكر الله سبحانه وتعالى kutukusanya mara ingine tena baada ya ijaza ndefu hapa msikitini Masjidul Khairat ambao ikiwa hii leo ni tarehe tisa mwezi wa Dhulqa'da mwaka 1440 kuja kuendeleza tena halaka zetu ambayo kwamba tulikuwa tukizifanya hapa msikitini ambao ni halqa khasa za kina mama hii ni menna na ni fadhil na ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na labudda tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hiyo فالحمد والشكر كله لله سبحانه وتعالى ثانيا أمهاتي وأخواتي الكرام قبل يكسوما نيكونا نصيحة فوبي أمبايو fupi ديو كما ndio wa hii kikao chetu cha leo la shaka mwana adam ameumbwa kuja kupewa ibtila mwanadamu ni mubtala min indillah subhanahu wa ta'ala na ndo maana tukaumbwa kuja kufanyiwa mtihani hapa duniani linabluwakum ayyukum ahsanu amala ni nani ndio atatenda mazuri sote tuko kwenye mtihani huo na tukiwa tuko kwenye mtihani kama huo <clears throat> mengi mwanadamu anapitia kwenye ulimwengu katika mambo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamuonja nayo lakini kuonjwa na mambo mawili min ashaddil bala bala katika bala ibtila katika ibtila kubwa Allah anavyompa mja wake ni amuonje kwa neema mbili kwa neema mbili neema zenyewe متومي عليه الصلاة والسلام مزيجاجة في الصحيحين نا كزيليزة كمبالا كسيما نعمة هزي وينجي كتيكا واتو ونكوسا كجوة كوين نازو ناون نعمة الصحة والفراغ الصحة والفراغ أسيما متومي عليه الصلاة والسلام نعمتاني مغبون فيهما كثير من الناس نعمة mbili wanakhasirika maghbun yani makhsur khasirun ni wenye kukhasirika katika neema mbili hizi watu wengi watapata hasara kuhusu hizi neema mbili yani wataanguka mtihani kwenye neema mbili hizi ya kwanza nini as-sihha الصحة أفيا أفيا الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بالصحة amekupa neema ya afya na siha tazama katika sisi ni nani anaitumia neema hii katika kumridhisha nayo Allah subhanahu wa ta'ala tapata ni wachache sana wengi tunatumia afya zetu kwenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala أو أقل الأحوال كوني مامو يا مباح أم بايو سيو طاع سي قربة لا شك هذه خسارة هذه خسارة الصحة والفراغ نفراغ فراغ كون فراغ متو يعني ديونا أنا وقت مينجي هابا دنياني أنا na wakati mwingi wa kupoteza hizi نعمة mbili ni neema muhimu kwa mwanadamu na ni neema hatari kabisa ukitokuwa na fiqhi ya kwenda na hizi neema mbili ukikosa fiqhi ya kuamiliana na hizi neema mbili subhanallah utafikwa na mauti na utakuwa hujafanya lolote فالإنسان يكون على حذر جدا خصوصا النساء خصوصا kina mama kwa sababu nyinyi ndio mna faragha nyingi wakati wenu mwingi mko majumbani kwa hivyo utapata neema ya faragha sana pale kwenye nyumba yako ukitojua kuitumia faragha yako kwenye nyumbani nyumbani kwako basi utaangamiza umri wako wote mpaka umefika sasa alan wakati rahil utaona sijafanya lolote ngaa mwanamume kidogo utasema etaharaka anatoka anaenda huko etaharaka ishtagil lakini bil akhas kina mama walioko majumbani sana wakitojua وكتوفقوا نفقه يكو عمليانا نيل فراغ وليوناو مجباني لا شك هذه من الخسارة بلا شك نعمة يقوان ذا لو يتاجني الصحة تزام الصحة وكيانغالية نعمة الصحة والله حتى أتشينوا هجوي تمشكور مولاكو فيبي أتشينوا كروديش شكراني وجد الآن wale al-aghniya minan nas ambao Allah amewapa ukwasi kila aina wallahi wanalia wanaomba kama wanaweza kununua siha ya mtu yabkun mimi min hadithia mmoja min al-aghniya al-athriya aniambia huyu bwana nimemsikia asema natamani lao nitapata nitanunua afia haya mali nilionayo nashindwa Allahu akbar فهذه عبرة هي عبرة كبوة سنة الله سبحانه وتعالى كتوب عافية نصحة والله أمتوب كنز أمتوب مالي مكبوة كن يولي منك يكون رهجاني متو أكاية طريح الفراش أمتوب بالي هايزة تكو تحرك مقونجو ألفني مفلم مجيا مالي إيش الفائدة من ملكي أمستفيد منه فلمي ما حتى هنا رهنا وتينا ما عنده عافية ma indahu siha na wewe wala ukishikwa na njaa lakini una afya yako wewe ndiyo tajiri wewe ndiyo mkwasi lidhalika mtume alayhi salatu wasalam alipokuwa siku moja anagawanya zaka walikuja mabarobaro wawili shaban mabarobaro sawa wakamuomba wakamba ya rasulullah na sisi twataka mbona umewapa zaka umegawanya sisi hukutupa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia in shi'tuma a'taitukuma mkishikilia kwamba lazima mwataka mimi nitawapa lakini akawaambia innahu laysa fihi laysa fihima au laysa fihi hadd hii zaka hakuna ndani yake fungu la nani ghaniyin ambaye ni mkwasi wa qawiyin muktasib na mwenye nguvu anaweza kuchuma kwa nini ambaye ana nguvu na anaweza kuchuma mtume alimwambia wewe hufai kuomba kwa nini uombe na wewe una nguvu eh? kwa nini wenda kuomba na Allah amekupa afya ingelikuwa nkilema tungeelewa mtu nkilema lakini utakuta mtu kawi shab fati anaomba la shaka hadha hadha ma yanbaghi ndio mtume akamwambia hana haki ya kuomba chochote ambaye ni mtu kawi muktasib aweza kuchuma na ana nguvu ukitazama hii hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam amezingatia nguvu ni mali bihaifu mpaka hufai kuomba kwa sababu yani barabara na nguvu zako waomba nini si kilema akazingatia siha ni mali ni kanzi kwa hivyo hii ni nasiha muhimu sana yataka tuwe nayo sote wanaume na wanawake Allah akikupa neema ya afya itumie kwenye kumridhisha Mola wako subhanahu wa ta'ala nitamalizia hii masala ya siha na tukio muhimu sana lina ibra Al-Imam Ahmad rahimahullah alimtembelea siku moja mwanafunzi wake wa karibu ambaye hamuoni Baqi ibn Makhlad al-Andalusi huyu bwana alikuwa Imam Ahmad akimpenda huyo mwanafunzi Baqi siku hiyo akawa mgonjwa haji kwenye halqa ya ilmu Imam Ahmad akamuulizia akaambiwa ni mgonjwa akasema naacha nikamzuru akaenda mpaka kwake nyumbani akamtembelea huyu mwanafunzi wake na hii inaonyesha tawadhu ya hawa ulama wetu namna gani walipokuwa wanyenyekevu yeye ni sheikh alim imam ahmad rahimallah lakini anamzuru ambaye ni duni kumliko yeye ambaye ni mwanafunzi wake na hii inaonyesha namna gani walikuwa na adab na akhlaq zile ilmu zao akaenda kumtembelea mwanafunzi wake aitwa Baqi ibn Makhlad sikiliza maneno alimwambia alimwambia maneno ibra adhima tuktab bima'i dhahab maneno mazito sana akamtazama Baqi kisha akamwambia ya Baqi ya Baqi inna ayyama as-sihha la saqama fiha وإن أيام السقم لا صحة فيها أعلاك الله من العافية ومسح منك ومسح عنك بيمينه الشافية أسمى راوي والطلاب يكتبون ولما ونفونز لكم أنكم زوروا نبي محمد يلي منين ونياندك منين وساسا ومزيت ومن بيا يا بقي amkumbusha neema ya afya alipokuwa na afya alifanya nini amwambia ya baqi saizi wewe ni mgonjwa niko kitandani lakini amwambia inna ayyama siha la saqama fiha kipindi kikirefu kimekupitikia wewe na afya ulikuwa hakuna maradhi la saqama fiha sasa kwa nini kuitumia afya yako yani itumie afya yako pindi ulipokuwa una afya sasa angalia wewe ni mgonjwa watamani kuja kwenye halqa ya ilmu watamani kuhifadhi huwezi haka sasa mkumbusha amwambia fadhila ya afia inna ayyama siha siku zile ulikuwa una afia wewe la saqama fiha alikuwa hauna ugonjwa kwa hivyo ukipata masiku hayo ya afia yatumie vizuri kabla masiku ya ugonjwa kukufikia wa inna ayyama saqam na siku za maradhi zikikufikia kama saa hii kwenye maradhi wewe la sihata fiha usitarajie afia kwa sasa madamu ni mgonjwa afia itaondoka kwa hivyo kama hukutumia siha yako kipindi ukiwa kwenye ugonjwa wako utakuja kujuta kwa nini nilipokuwa na afya sikutumia afya yangu vizuri kisha mwisho akamwombea dua akamwambia a'laka Allahu ila al-afia wa masaha anka biyaminihi shafia hakadha kalamu ulama sikiliza maneno ya ulama yanavyoshuka maneno kama dhahabu maneno adhim jiddan thumma baada dhalik دعا عليه دعا له أكمومبيا دعا الله أمتع عافية نام ويبشي مراد ثم الفراغ نعمة بيلني فراغ نفراغ بلا بلا يغبن بها كثير من الناس وينجي كتكوات ونقوى مغبون mtu kambia ah mimi niko tu na faragha wafanya baa ah, mimi na faragha niko tu naboeka sina المؤمن vipi wewe utaboeka wa amama ka عندك كتاب الله تبويك vipi لذلك في الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى سيما أنا إن ظني عند ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ dhakartuhu fi mala'in khairin minhum Allah sema mja wangu ukinitaja mimi kwenye nafsi yako na mimi nitakutaja kwenye nafsi yangu na ukinitaja mimi kwenye watu na mimi nitakutaja kwenye watu ambao bora kuliko wao yani malaika sasa vipi mu'min ana fursa ya kuboeka na aweza kutumia ulimi wake kumdhukuru Allah utaboeka vipi na wewe uko na Mola wako mdhukuru vipi utakosa mimi na faragha ya kuboeka لا شك هذا شيطان يوسوس في القلوب بلا شك أن هنا ضعف الإيمان ضعف الإيمان نقول صحابة اللي سمعكم با شريعة عبادة فراضي زي مملمية يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي mambo ya faradhi ni mengi kwenye dini naona imekuwa mingi kwangu fababan wewe nipatie ibada moja tu mimi nishike sitaki kuambia kuna hii na hii itanitatiza hizi ibada za sunna nichagulie sunna moja nishikilie Mtume صلى الله عليه وسلم la yazalu lisanuk la yazalu lisanuk ratban min dhikrillah ulimi wako usikose maji maji kwa kumdhukuru yani saa zote tumia ulimi ukimdhukuru Allah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar subhanallah hakadha ukifanya ibada hiyo sana basi hiyo sunna itakutosheleza sunna zingine zote sunna zingine zote kwa hivyo ukisema una faragha hakuna cha faragha ni wewe mwenyewe labda ukiitaka kwa nguvu ile faragha utaitaka utaipata kwa ila mu'min ameumbwa maisha yake yote aweza kuwa ni, ni kwenye ibada kwa hivyo wale wanaosema wana faragha sasa kutakwenda kuchoma wakati kidogo sasa niko faragha nitaka naboeka au kadha au kadha haya ni maneno ambayo kwamba ana ufahamu mdogo wa malengo aliyoombiwa yeye ana ufahamu mdogo wa malengo aliyoombiwa yeye kwa hivyo faragha ni hatari kwa sababu usipoishughulisha kwenye taa ile faragha yako utaishughulisha kwenye maasi lazima kwa sababu hali duniani ni mbili imma mtu mtii au maasi sasa wewe una faragha ile faragha yako kama hukuitumia kwenye taa hakuna jambo lingine utaitumia kwenye maasi hii ndo hatari ya neema hii fallah allah hususan kina mama kina mama muna faragha nyingi kwenye majumba muna wakati mrefu manyumbani usipoushughulisha wakati huo kwa toa utaushughulisha kwa maasiya utasengenya utamsema huu kimgoa huu ya nini yote ama kutakun tadhkurullah watahmadullah wataqra alquran haya mambo yote waweza kufanya kushughulisha hiyo faragha ambayo kwamba wewe waiona ni faragha lakini fi haqiqati al-amr ndio umri ndio umri wako innamal mar'u ayyam mtu ni yale masiku anayoyakata wewe umri wako ni zile siku wewe jiambie tu una faragha lakini kisha utakuja kuona eh, al-an safari iko tayari na haujafanya kitu au umefanya amal chache ambazo kwamba wajuta kwa nini haukufanya zaidi ya hapo fallah allah hii ni wasiha fupi ni yaani wasia kwangu mimi na kwa kila anayenisikiliza haya maneno sio hasa kwa wanawake yetu sote japokuwa wao ni, ni, ni kipaumbele kwa sababu darasa ni yao lakini al-asl maneno yote sisi wanaume kwa wanawake yataka tukumbushane yataka tuambiane na tuhimizane sana kwenye hizi neema mbili ambazo kwamba mtume wetu alayhi salatu wassalam alituambia wengi wanakosa kuzitumia neema hizi vizuri wa sadaqa rasulullah wewe mwenyewe ukichunguza wallahi utaona watu wengi wamekhasirika kwenye neema hizi mbili طيب <clears throat> baada ya hapo tulikoma kwenye kitabu chetu hiki umdatul mar'a tumesoma hadithi 50 tulishasoma hadithi 50 bado hadithi 50 zilobakia maana kitabu kina hadithi 100 alhamdulillah tushakata hadithi 50 sasa tunaanza 50 ya pili ambao ni hadithi ya leo ni ya 51 ya 51 na tulikuwa kwenye maudhui ya manasikul hajj wal umra tulikuwa tuzungumzia mambo ya hajj na umra kwa mwanamke ahkam za hajj na umra kwa mwanamke tukataja ahkam kadhaa mambo ya ihram ya mwanamke tukataja mambo yanayopaswa kuvaa mwanamke kwenye ihramu na mambo ambayo hayapaswi kuvaa kwenye ihramu na mambo kadhaa kwenye haji anahitaji mwanamke bado mwenye kitabu aendelea kutaja ahkamu hizo hadithi ya leo anataja hukum ya tib kwa mwanamke akiwa muhrim hukumu ya manuketo tib manuketo kwa mwanamke akiwa muhrim atatumia ama hatumii na ikiwa hatumii au atatumia atatumia wakati gani وهكذا ذكر المؤلف وفقه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أسمع عائشة رضي الله عنها كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يعني للإحرام نخرج يعني للإحرام للحج من العمرة تليكوا توكا يعني سفيري فموجة نمتومي صلى الله عليه وسلم تويند مكة إما كحج مع عمرة أسمع عائشة رضي الله عنها فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام تكاتنا سبوة أو تنباك نيوسوزيتو jibahana yani bapa la uso ndio jabha tunapaka kwenye uso wetu aina ya tib inaitwa as-suk ni نوع من انواع الطيب inaitwa as-suk inda al-ihram pindi tunapohirimia yani kabla ya kunuia inda ni baina yaday shay yani inda yani baina yaday kabla ya kitu kabla ya kufanya ndio inda baina ya shay yani mbele ya kitu kabla kuingia kwenye lile jambo kwa hivyo kabla ya kunuia ihram kabla hajasema labbaik allahumma hajja au umra hajanuia alikuwa ki wakipaka manuketo kwenye nyuso zao asema Aisha radhiallahu anha fa idha araqat ihdana akitokwa na jasho mmoja wetu la uso sala ala wajhiha ile rangi ya ile tib rangi ya manuketo ikitiririka mpaka kwenye uso ikitiririka mpaka kwenye uso fayarahu nabi sallallahu alaihi wasallam mtume alikuwa kiona majasho yameyayusha manuketo yametiririka mpaka kwenye uso wa mwanamke alikuwa kiona fala yanhana wala alikuwa hatukatazi hatuambi futa futa wewe na ihram futa hiyo rangi ya mafuta hakuambia mtume aliwaachia hivyo hivyo aliwaachia hivyo hivyo kwa hivyo hii hadithi yaonesha wazi kwamba يجوز محرم kupaka tib kabla ihram يجوز محرم kupaka tib kabla ya ihram pindi unapojitayarisha waoga ukakata kucha ukakata nyele ukafanya waweza kujitia tib kabisa kwenye mwili wako alafu ndo uvae ihram alafu uhirimia mafi mushkila fi hadha kwa mwanamke na kwa mwanamume rawahu abu daud hii hadithi imepokea al-imam abu daud rahimahullah قوله البسمة نضمد نضمد أي نلطخ وندهن tunajipaka yani nulathihu tujipaka tujisugua ndo maana nudhammidu wasuk ni نوع min anwa' at-tib as-suk ni aina ya tib ilikuwa huko zamani na kila zama kuna manuketo yake hii ni aina ilikuwa huko zamani miti fulani ya tuib. sasa walikuwa kisugua nyuso zao kujirembesha kwa ihram lakini kabla ya kuhirimia thumma baada ya kuhirimia wanahirimia alafu wanaendelea na safari yao Sasa nyingine jasho likitoka yayusha ile tib inaingia kwenye uso na mtume sallallahu alaihi wasallam hawakatazi في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى هذا الحديث دليل على جواز الطيب للمحرم قبل إحرامه الحديث دليل في حديث دليل على جواز الطيب كما يجوز كتمية منكيتو للمحرم كما يكحرام يحج مع عمره أتكايك حرمي حج وعمره kabla hajaharimia yajuzi kujipaka manuketo kwenye mwili si nguo intabe asipake kwenye nguo zake makosa apake kwenye mwili hii haina shida kabla al-ihram kabla ya kuhirimia kwa hivyo wewe umekwenda kuoga josho la ihram ukaenda choni ukajitayarisha ukaoga ukatawadha kabla ya kuvaa ihram zako zile nyeupe kwanza waweze kujitia manuketo kwenye mwili watakujifukiza jifukize watakujipaka manukato mwilini jipake ukimaliza kuvaa zile ihram zako khalas la yajuz e, eh, ukimaliza kuhirimia kisha utavaa ihram ukisema labbaik allahumma umra khalas ushani ushahirimia eh? hapo hufai tena kugusa manukato alafu ile tib haipakwi nguo wala zifukizwi nguo utafukiza mwili wako tu na utajipaka mwili wako lakini baada ya kujipaka mwili umwili ukapaka ile nguo yako ihram haina neno haina neno hiyo haina neno lakini tu usiipake ile nguo yenyewe majuz hiyo ndio inavyotakikana katika tib kwa muhrim ثانيا فائده pili ya hadith وفيه دليل على جواز استدامة الطيب بعد الإحرام وفيه دليل على جواز استدامة الطيب baada al-ihram hadithi yaonesha kwamba yafaa kuendelea na harufu ya manuketo baada ushahirimia ikiwa umejipaka kabla ya ihram alafu ukahirimia ile athari ya mafuta baada ya ihram haikupingi inshallah haitokupinga kwa sababu pindi ulipojipaka ulijipaka kabla ya ihram bidalil Aisha sema nini tukijipaka nyusoni tukihirimia pindi mtu akitembea kitoa jasho inayayuka ile tibi inaingia kwenye uso wala mtume hatupingi kwa hivyo hakuambia futeni hiyo mafuta yameyuka futeni kwenye uso zenu mtume hakuambia futeni hii ni dalili ya kuonesha kwamba athari ya tibi iliyobakia baada ya ihram haikupingi ikiwa uliitia kabla ihram ikiwa ulijipaka ile tib kabla ihram طيب wala hapa na je mtu aweza kusema unajua hadithi kama hizi zina kwa watu wengine anaweza kuja mtu akamwambia ah sasa mbona hapa Aisha asema majasho yalikuwa kitiririka kwenye uso mtume kiona na hatukatazi idhan mwanamke afaa kutembea uso wazi ah ni ambari ameokota wenye utefuta penyenye eh ya kuvuja ashapata hadithi kama ah masha ameshashika hapa yani kuna hawa yake anataka kuipitisha hadithi si dalili kwamba mwanamke awate uso wake wazi bidalil asema nini Aisha fayarahu nabiyu akituona mtume mtume ndani yake mumewe kwa hivyo hakuna shida na wewe ikiwa kwenye mahali wewe na mumeo tu fungua uso wako mafi mushkila pili ihramu ya mwanamke iko kwenye uso mwanamke akihirimia lazima uso wake iwatiwaze hata kama akifinika uso ni lazima afungue kwa ajili ya ihramu illa wakiwa kuna wanaume ajnabi sasa tafinika na mtume mume wake ishfi ukimwona kwa hivyo hadithi hakuna dalili la min qarib wala min ba'id kusema kwamba oh walikuwa ummahatul mu'minin wakitembea nyuso wazi hakuna wa ile ile aya itakuwa na faida gani qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin وقال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن itakuwa na faida gani aya hizi kwa hivyo lazima hadithi uielewe vizuri mtu asishike shubha kama hizi akasema oh ametoka dalili ndio nayo ثالثا فائده ya mwisho wa hadith وفيه أن طيب النساء يرى لونه ولا يظهر ريحه أن طيب النساء يرى لونه wala yadhharu rihu na hii tushazungumzia nyumba nyuma kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba tibi ya mwanamke ni ile inaonekana rangi harufu haionekani haisikiki na tibi ya mwanamume ni ile inayosikika harufu rangi haionekani hicho soma nyuma kwa hivyo hii ni dalili ya kuonesha ni katika sifa za manuketo ya kike ni yasiwe na harufu lakini mwanamke akipaka manuketo yenye rangi haina shida bora ile rangi asionyeshe nje kwamba si mume yajuzu mwanamke kutumia twib ya rangi idhali akipaka hinna mwanamke mafi mushkila ni rangi na harufu hinna ina harufu haisikiki harufu mafi mushkila hinna ni twib ambayo nzuri kwa wanawake maana rangi yaonekana harufu haisikiki na akitaka kupaka twib za harufu si kwamba ni haramu mwanamke kupaka tibi ama harufu si kwamba ni haramu lakini bishart apake nyumbani yeye na mumewe kule nyumbani ama mambo kupaka tib za harufu alafu atoke nje hadha haramun biittifaq ulama hakuna khilaf haramu moja kwa moja kwamba atie manuketo alafu atoke nje kipishana na watu barabarani dakika moja nzima watu sikia harufu yake imepita hadha la yajuz hadha هذه كبيرة من كبائر الذنوب وما يجوز mwanamke kutumia manuketo aina hiyo hayo manuketo yafaa pake mwanamume basi bidalil imekuja katika shamail za mtume katika sifa zake sahaba asema كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف قدومه بانبعاث ريح طيبه يعرف قدومه بانبعاث ريح طيبه tulikuwa tukimjua mtume kabla ya kutokea tusikia harufu yake kwanza yatokea tukisikia ile harufu yake tutatazama hivi tutamuona yeye huyo kwa hivyo harufu ilikimtangulia yeye kabla mwili wake kutokeza hii ni sifa ya manuketo ya kiume hii ni sifa ya manuketo ya kiume ni kwamba mtu hata kabla hujatokea wewe harufu yako ishasikika sio mwanamke mal asaf shadid leo anakasa al-umur utakuta wanaume leo ndio kwamba ah mimi mafuta makali asiyawezi <laughs> subhanallah tumewatia wanawake wao ndio watafuta haya kila mmoja ah makali mimi sipaka ah, haya siku mbili tatu hayaondoki هذا عجائب من عجائب هذا العصر na ukitazama pande ya kike yeye ndo ameshika kinara cha mafuta kama hayo la shaka hadhihi maasiya wala yajuzu lilmar'a kutumia tib kama hiyo hadithi inayofuata tena twende hadithi nyingine hadithi ibn Abbas radiyallahu anhu wa ardhahu asema kwenye unwani ya hadithi kwanza unwani ya hadithi asema la tankhadi'i bid'awa almusawati bainaka wa baina rajul usidanganywe na madai ya wanaodai kwamba wewe uko sawa sawa na mwanamume kimsikia mtu akwambia hivyo wewe wewe ni mtu muovu hakupendi ukimwona mtu akwambia mwanamke ah wewe kama mwanamume kwani una tofauti gani na mwanamume haki zake na zako sawa sawa bwana hakuna kupendeleana tutapata sawa sawa mimi na wewe huyo ni mtu dhal mpotevu fa innaha da'wa sadira min ahli dhalal haya ni madai yanatoka kwa watu waovu tu hakuna mtu mwema atazungumza maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala ametafautisha baina ya mume na mke kwenye kila kitu ambacho chafaa kutafautishwa kila kitu yako machache ambayo tushirikiana lakini kuna kadhaa mwanamume amepewa yake na mwanamke ana yake kimaumbile kitwabia kimavazi kikila kitu utakuta mwanamke ana yake mwanamume ana yake hata kihukuku utakuta hukuku za mwanamume mkubwa kuliko za mwanamke aje akwambia hapana bana sawa sawa mimi na yeye wacheni kudhulumu wanawake wacheni kunyanyasa huyu ni mtu muovu ataka kukupoteza na wanawake nao maskini dhaifa akimsikia mmoja usema maneno haya huruka mbio ah kweli bwana eh tutataka kuwa na sisi tuwe sawa sawa na wanaume tuwezekane kwa nini tuachwe nyuma haya mambo ya upotevu wama yajuzu fil islam Allah subhanahu wa ta'ala asema walaysa dhakaru kal untha walaysa dhakaru kal untha mwanamume si sawa kama mwanamke hawalingani mume na mke kabisa watalingana vipi kwa hivyo lazima tushike mafundisho ya Qur'ani tushike mafundisho ya watu kitabu chetu cha tuambia nini Allah subhanahu wa ta'ala tuambia qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah bi به 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim bima faddala Allah bi بعضهم 'ala ba'd baadhi yao Allah amewafadhilisha kule yani wanaume Allah amewafadhilisha kuliko wanawake sasa utasemaje sasa هذا جهل بلا شك ni mtu haelewi dini naenda vipi kwa hivyo asije mtu mughrid mutarabbis murjif ataka kupoteza hakuna musawa baina mume na mke isipokuwa kwenye mambo fulani machache ambayo Allah ameyaweka kwenye ibada sisi tufanya na wao wafanya طيب ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم laysa 'ala an-nisa'i halqun hawana wanawake katika haji na umra kunyoa hawana wao hilo inma 'ala an-nisaa' wanawake wao hukata tu nyele hawanyoi kama sisi wanaume wanaume tumeambiwa bora sisi kunyoa tukimaliza ihram ama mwanamke bora ni kukata sio kunyoa haifai kunyoa rawahu abu daud حديث من بكيا الإمام داود كيفه الحلق أو التقصير من أركان الحج والعمرة كتيك أنغوزو ذا حج العمر هو ذيك وحلال بكونيوي أو وفاني تقصير إذن كتيك أركان الحج والعمرة لا بد وفاني حلق أما تقصير كيفه حديثي مثبتيش أنغوزو كتيك أنغوزو ذا حج العمرة نعم الحلق أو التقصير كنيوة أو كبنغوزة نعم هذا الحديث فيه فوائد إيه حديث ابن عباس يكون فوائد الفائدة الأولى فائدة كوانزا الحديث دليل على أن الواجب على المرأة عند التحلل من إحرامها التقصير الحديث دليل هي حديث دليلي ala anna alwajiba ala almar'a kwamba jambo la lazima kwa mwanamke inda tahallul min ihramihi akiwa halali na ihramu yake yani akimaliza ihramu yake ni lazima afanye nini at-taqsiru min dhafairiha apunguze mikili yake ya nyele wa miqdaruhu na kiwango cha kupunguzwa qaida unmula ni nchi moja nchi moja hii usipunguze zaidi ya nchi moja utazishika zile nyele zikiwa umezisuka mkili au kama ziko wazi hazina mkili zishuke zikusanye zote alafu ukate kwenye mkia huku kiasi cha nchi moja qaida unmula hivi ndivyo anavyokata mwanamke hakuna kunyoa kunyoa si kwa mwanamke ni khas kwa wanaume kwa hiyo hakuna kujifananisha na wanaume mkenda watu wakanyoa wanawake kukaa kukenda kwenye ukiangalia haram pale kwenye zezi para ukutambui mume utambui mke هذا ما يجوز هذا ما يصلح لذلك نحرام منمك كنوا لا يجوز هذا هذا للرجال فقط دمتمك كسم ليس حفاي على النساء ونواك حلق حفاي كنوا ما يجوز كيفو كماليزا إحرامي أكو تفوت منمك منزاكو أو mume au maharimu yako yoyote ulikwenda naye mwambie kushika ile nyele chini akate tu kiasi ya inchi moja yatosha hii ndio wajibu kwa mwanamke kimaliza nusuk ya haji ama umra masala ya kupunguza sana au kunyoa kabisa hawa ni masala ya wanaume ثانيا فائده ya pili ya hadithi وفيه أنه يحرم على المرأة حلق شعرها مطلقا إلا عند الضرورة نحرام يحرم على المرأة وفيه فإذا في حديث نكوان يحرم على المرأة نحرام كمنامك مسلم حلق شعرها kunyoa nyele zake za kichwa mutlaqan katika hali yoyote akiwa na haji akiwa hako kwenye haji akiwa na ihramu ya haji akiwa hana ihramu ya jambo la kunyoa kabisa mwanamke atakana afanye mutlaqan illa inda dharura illa kukitokea dharura tena akipewa idhini na mumewe baada ya hiyo dharura tukue na idhini kwa mumewe ndio aweza kunyoa kwa mfano ataka kufanya amalia ya kichwa lazima kichwa kifunguliwe na lazima matabibu watamnyoa sehemu fulani ya, ya kichwa ndio apate kukata ما في مشكلة na hii dharura hii dharura ambayo kwamba haikimbiriki kwa hivyo ni haramu baada kando ya dharura ni haramu mwanamke kunyoa kabisa maisha yake yote afai kunyoa la yajuz la yajuz illa ikitokea dharura illa ikitokea dharura kama hiyo niliyotajia basi la haraja fi dhalik au afanye maradhi kwenye kichwa akaambiwa lazima anyolewe ndo pate kutiba dawa haimkiniki mpaka tunyoe tutie dawa kichwani mumkin hizi ni dharura ambazo zaeleweka basi mushkila wakadhalika taksir vile vile mwanamke ni haramu kupunguza nyele kama mwanamume akazipunguza sana akafanya kama mwanamume na sallallahu alaihi siku hizi mkahutambui tena bana upitwa na mikato kila mwanamke mwanamume ndara ndara baadaye ambaye kumbe ule mwanamke mkata nyele vile utafikiri mwanamume na sallallahu alaihi wasallam وهذا حرام لا يجوز لأنه تشبه بالرجال نمتون مسمى لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال wale wanawake kujifanisha na wanaume wamelaaniwa kwa hivyo mwanamke ni haramu kunyoa kwa sababu atafanana na mwanamume na ni haramu kukata nyele kama wanaume wanavyokata kwa sababu pia ni haramu atafanana na wanaume kwa hivyo kinachotakikana ikitokea dharura mwanamke kukata nyele afanye kama ummahatul mu'minin kama kina ummu salama walivyofanya radhiyallahu anha asema sisi baada ya mtumi kufa ina maana mume wake alipokuwa hai hakuwahi kukata hawakukata nyele zao kabisa asema baada ya mtumi kufa kunna nuqassiru tulikuwa tukukata mpaka kwenye bega kwa hivyo ulama wakasema ikiwa mwanamke atapata haja au dharura akate nyele mpaka kwenye bega lake hapo mafi mushkila sawa kwa sababu baadhi ya ummahatul mu'minin walikata nyele zao baada ya mtume kufa mpaka kwenye mabega ama juu ya mabega fahadha ma yanbaghi wa ma yajuz illa inda dharura mpaka kwenye dharura fulani mpaka dharura fulani wazi ghairi wazi natamani mele allahumma illa wazee wa kongwe mzee mkongwe la tushtaha hata hatamaniki hafi hadi fi mushkila hafi hadi mafi lana rajul kabir fi sin mwanamke mzee mkongwe ma hadaza kumtamani fafi hadhi ma fi mushkila lianna ash-sha'r zina sababu nyele zimeambia mwanamke amelazimishwa aweke kwa sababu ni zina lirijal na ndio maana ummu salama asema hatukukata kiwa mtume yuko hai kwa sababu alikuwa kimfugia yeye mume wa hakadha kwa hivyo na hapo kukata paka kwenye mabega mwanamke yafaa bi shart ikiwa mume wake atamruhusu eh ikiwa mume wake atamruhusu lakini ikiwa wake amemkataza la yajuz kugusa nyele zake mpaka amri ya mume <clears throat> kwa hivyo hizo ndo ahkamu kuhusu nyele za mwanamke kunyoa kipara ni haramu moja kwa moja ila inda dharura kukata nyele kuna hali mbili hali ya kwanza ni akate kama mwanamume hii ni haramu moja kwa moja hata mume wake akamruhusu akate vile ni haramu itabakia sehemu ya pili ya kukata ni akate paa kwenye mabega hapo itafaa kwa sharti sharti ya kwanza ni apewe ruhusa na mumewe sharti ya pili ni asikate kama wanaume asikate kama wanaume ikitimia hayo basi yajuzu kukata mpaka kwenye mabega baada hayo masharti tuliyataja ama kutembea wanawake wamekata maboksi hivyo wamekata maganjo haya mambo ya gharb hatuna sisi waislamu umuru kufar wa ma'al asaf shadid yameingia katika nisaa almuslimat wal iyad billah haya mambo ya laana wamelaaniwa wenye kufanya bila shaka ثالثا katika faida za hadith وفيه حرص الإسلام على حفاظ زينة المرأة لزوجها حديث يونيش هامو pupa na hamu ya Uislamu kumhifadhia mwanamke urembo wake kwa mume mpaka sharia ikamkataza asinyoe kwenye haji na umra hapo mahali fa unyoe tunakitaka lakini akakatazwa mwanamke kutonyoa asinyoe kwenye ihram na ni ibada kunyoa kwenye haji ni ibada si ibada ni ibada ibada hii akakataza mwanamke asifanye kwa ajili ya tu kumrembesha mumewe itakuwaje leo ende kazinyoe mwenyewe bila ihram la shaka hadhika adhim kwa hivyo nataka wanawake wafahamu hilo sharia imemuondoshea mwanamke ibada ya kunyoa kwenye ihram kwa maslaha ya mumewe kwa nini kwa sababu uislamu inaenda mbio kuhifadhi zina ya mwanamke isiharibike kwa mume hirsul islam ala hifadhi zinati almar'a ala zawjiha uislamu unaenda mbio kuhifadhi urembo wa mwanamke kwa bwanake kila mwanamume hapendi katika mwanamke akimwona hana nyele hadha maarufu fi rijal na ndo maana sharia ikawaambia hiyo watu wazi Allahumma ila wale wanaume walioharibika fitra zao zikaharibika sema oh Amina penda kipara mwanamke akate akate ganjo ama akate kipara hawa si wanaume tunaozungumzia hawa mapipa ya taka ameoza tuzungumza mwanamume kwenye fitra yake ya kisawasawa ya Kiislamu lazima atapenda vile sheria inavyopenda na sheria yapenda nyele kwa mwanamke na mwanamke awe na nyele kwa mumewe na hii ndio zina kwa hivyo madamu nyele ni zina hufai kuondosha ile upambo mpaka idhini ya mume wako ufai kugusa yale mapambo yako mpaka mume wako akuruhusu ndio uweze kukata zile nyele kwa ile kipimo sharia kilichomruhusu yule mwanamke kufanya haya masail lazima mwanamke afahamu sema oh yamuhusu nini mimi nyele zangu akhe uislamu huende hivyo ina maana ukhti hujafahamu maana kuolewa nini kama nyele zako usiolewe keti pokee nyumbani ukao ukatenyele hata ukikata ganjo na nitakuuliza lakini ukiolewa ukiingia chini ya ismu ya mwanamume ni lazima amri iwe ni yake hufai kugusa zile nyele kwa kuzikata wala kuzitotora totora mpaka mwanamume aombe ruhusa kwa sababu hizi zina laha zinatan lahu zile ni urembo wake sheria imempa mwanamume ili apumbae na urembo kama huo ama idhan takasat alfitra fitra zikiharibika kama leo tazameni eh leo wanaume ufuga <laughs> wanawake unyoa angalieni maajabu ya zama zinavyobadilika leo utakuta vipara wingi barabarani wanawake wanaume mfuga manyelo tena mipira sallallahu alaihi wasallam mambo yani subhanallah fitan fitan zimetulemea hata tuseme nini wanawake utembea zipara ule urembo wa kisheria ambao ni nyele wao hawautaki na zile nyele zikiwa nyeusi enda kuzitia ulimi wa moto zikazigeuza zikapigwa marangi haya na haya zikaambaya mbaya na wao wenyewe wanena ndio urembo mambo yamebadilika kila kila urembo ule zamani mko si urembo tena leo leo kuna urembo mwingine bora zaidi wala iyad billah la kulli hal wala mimi siharamishi mambo ha mambo ya mubah yatabakia mubah lakini hatufai kuvuka fitra na sharia hatufai kuvuka kweli sharia yetu na desturi yetu ya Kiislamu mayajuz hada lazima mwanamke Kiislamu akae Kiislamu sio mwanamke ukiambia huyu Muislamu atawashtuka ah أم إسلام يعني كويفي تتعجب من حاله لا شك هذا خطير وما يجوز kwa hivyo hii itakayo na hadhari sana mwanamke kwenye masala kama haya wala sijifanye kimbele mbele kisha akaja akaharibu ashauriane na mumewe kuhusu masala ya nyele thumma baada dhalik hata mumewe akimruhusu akate mpaka kwenye mabega basi hii ndio sheria ilivyokuja mume akimwambia kata ganja unyoa kipara hafai kumtii hafai kumtii kwenye hilo mwambie hapa mimi ni haramu siwezi kuvuka hapo hata kama umeniruhusu lakini sitaweza kufanya kwa sababu sheria imetukataza kukata zaidi ya hapo hivyo ndivyo mwanamke wa Kiislamu yataka afanye mwisho ya faida ya hadith وفيه تحريم تشبه المرأة بالرجال وفيه تشبه تحريم تشبه المرأة بالرجال حديث ya haramisha mwanamke kujifananisha na wanaume na ndio maana akakatazwa kunyoa kwa sababu akinyoa vipara atafanana na wanaume mwanamke anyoe kipara bado atakuwa kama mwanamume ndio maana sheria ikamharamishia yeye kunyoa na ikamhalalishia mwana kwa hivyo kunyoa ni katika hususia za wanaume basi kunyoa ni katika hususia za rijal mwanamke afai kunyoa nyele za kibidalil hadithi ya Ali radhiallahu anhu fi at-Tirmidhi wa ghairihi أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها توما سمعه نهى أن تحلق المرأة رأسها علي رضي الله عنه سمع mtume amemkataza mwanamke kunyoa nywele zake akiwa kwenye ihramu akiwa nje ihram hadithi imekuja mutlaqan amekatazwa kunyoa hakusema kwenye haji wala kwenye nini kwa hivyo ni haramu mwanamke kunyoa katika hali yoyote ile Allahumma ila hiyo dharura katika dharura tulizitaja basi dharura ya kimatibabu itaeleweka kwa sababu ni dharura naam hizo ndo baadhi ya fawaid kwenye hii hadithi ya ibn Abbas radiyallahu anhu wa aradhah طيب نكتفي بهذا وليو إن شاء الله تتشيك نيزو حديث بيلي خمسين موجة خمسين بيلي نكتفي بهذا القدر